أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله Znači na redu je kao što smo rekli tefsir. Burum. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ovo je naše posljednje predavanje iz tefsira u kojoj ćemo se družiti sa surom Al-Qarija surom koja dolazi poslije sure e, Al-Adiyat u početku sure Allah subhanahu wa ta'ala kaže Al-Qarija Qarija je jedno od imena sunnih dana Allah subhanahu wa ta'ala je sudi dan nazvao mnogim imenima i svako to ime ima svoje značenje jezičko El-Qarija nastalo od glagola Qarija Kara znači jako pokucati. Jako pokucati. A El Karija je osoba koja jako kuca. I zato je, tako je dobilo, to je, to je značenje riječi El Karija. Jako kucanje. Kažu Lema, Allah joj dao takvo ime, dao sunje dan takvo ime, zato što će prodrmati ljude. Jako pokucati na njihova srca nego potresti njihova srca. Znači, ovdje se kaže El Karija, misli se na jedno dimjena snidana od jezičkog značenja, to znači jako potresanje ili kucanje. Kaže Allah, Mel Karija, smak svijeta, je sudni dan, šta je to smak svijeta? Šta je to sudni dan? Mi smo još prije rekli, da kada Allah postavi pitanje, to pitanje nas Allah ne pita zato što on to ne zna da sazna odgovor od nas na to pitanje nego ima svoju jezičku korist jezička korist ovog pitanja jeste da nas Allah upozori na opasnost sunegana kao što danas čovjek ima dijete kaže mu drogeraši znaš li ti šta su drogeraši Ne pita svoje djete šta su druge rašnje, zna dobro bolje od djeteta šta su, a želi da uplaši svoje djete. Da ga zastraši time. Tim tonom kojim, kojim izgovorio te riječi. Še kaže Allah, el qarija, mel qarija, vama edrake mel qarija. Smak svijeta, šta je smak svijeta i šta ti znaš o smaku svijeta, kaže Allah subhanahu wa ta'ala poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, mi smo reći, na našem prvom predavanju rekli, da je svako obraćanje poslaniku obraćanje nama. Kada Allah kaže poslaniku šta ti znaš šta je sudnji dan, u isto ne govori svakom pojedincu od nas. Svakom pojedincu od nas Allah govori e, ove, ove riječi. Kada je naveo ova prva tri ajeta, Allah subhanahu wa ta'ala je sam odgovorio na posljedno pitanje. Pojasnio ljudima kako će izgledati sudnji dan. Kako će izgledati ljudi na sudnjem danu, i kakve su skupine ljudi na sudnjem danu. Pa kaže, jeume je kunu nasu kel ferašil mebesus. Toga dana će ljudi biti kao leptiri raštrkani. Kada Allah proživi ljude iz kaburova, zamislite, draga braćo i sestre, taj moment kada iz kaburova izađu svi ljudi koji su umrli do Adama do danas, do sunje dana zemlje izađu istog momenta svi ti milioni i milijarde ljudi koji se nalaze u zemlji. U istom momentu izađu i svi izbezumljeni. Frče na sve strane. Niko ne zna kuda će. Svako govori nefsi i nefsi. Da mi je sebe spas, da mi je sebe spas. Zamislite samo to, da nisam može zamisliti plod gajba. Ne može znati kako je to, ali samo da čovjek zamisli da danas, sada u ovom momentu izlaže jedno 20 milijardi ljudi iz zemlje. Samo izlaže svi žene i žene koji spomnili ovdje. Pa ne su čaše mogli hodati. Ne bilo mjesta ni za koga. Strahota da ljudi shvate da su izašli iz kaburova i da pođu bježati, a svi će umreti ljudi. Kada se puhne u suši, ljudi umreti. Onda će svi proživljeni biti, oni koji su na zemlji će ustati, a oni koji su iz kabura će iz kabura izaći. I svako će početi bježati. Allah to stanje opisuje i kaže Jevme je kunu nasu kel ferašil mebthuth. Toga dana će ljudi biti kao leptiri raštrkani. Kad ne odete na livadu, jeste ikad vidjeti da, da deset leptira leti u jednom smjeru ovako. Jedan leti ovamo, jedan leti tamo, jedan bi naprijed, jedan nazad, jedan gore. Nikog reda nema. Tako Allah opisuje ljuda u tom danu. Znači, neće svi bežati u istom smjeru. Nego jedan će bježati tamo, jedan će bježati tamo, svako će vrištati i bježati gdje, gdje on misli da je spas. To je slika koju Allah subhanahu ta'ala želi da prikaže ljudima kad dođe taj sudni dan u kojem Allah plaši ga, plaši ljude početkom ajeta, kaže وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَلْعِهْنِ الْمَنْفُوشُ A planine kao šarena vuna iščupana. Planina danas ima razni boja. Razni boja ima planina. Aihen na arapskom znači vuna. Kaže, brda, koja danas mi kad ima brdo, nepomično, stabilno, to brdo će biti kao, Allah kaže, kao vuna iščupana. Mi znamo kada nešto od vune je ispleteno, to je drži se. Ali kada se iščupa, postane labilno. Jer Allah će cela brda u prah pretvoriti. Če brda, koja su danas, danas pojam stabilnosti, nepomičnosti, nastupne dana će Allah sve oprah pretvoriti. Sve isrušiti. Sve do jednog brda. Kada to čovjek vidi taj prizor i kada mahšer postane ravan, zemlja bijela, gdje će svi ljudi na njoj doći, kaže Allah فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ onaj u koga njegova dobra djela budu teška. Znači, nasljednog dana će biti vaganje dijela. Svakom čovjeku će biti izvagana njegova dobra djela i loša djela. Pošto nevjernik nema dobri djela, on ima direktnu vizu za džehenne. Ne ide na pijacu vaganja. Direktno za džehennem ide. Kome se vaga vjernicima koji imaju dobra i loša djela, Pa neki imaju više dobrih dijela, a neki imaju manje dobrih dijela. Onaj ko, kome vaga pre, pretjegne, on će otići u ženet. Ako bude imao više loši nego dobri, on će otići odraditi svoju kaznu u džehennemu, a zatim završiti u ženetu. On je vjernik, ali će biti kažnjen zbog toga što počinio više grija nego dobrih dijela. Pa će odraditi kaznu ako mu se Allah subhanahu wa ta'ala ne smiluje. Ako mu se Allah subhanahu wa ta'ala ne smiluje. Allah može da oprosti onome kome on e, hoće da oprosti. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu onaj kod koga njegova vaga bude teža, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Ovdje se u ajetu govori o postanju vage koja će vagati dobra djela. Da li su dobra djela vidljiva? Opipljiva? Danas neko radi namaz, dobije 20 sevapa. Vidi ih. Ne vidi ih. Ali će ta djela biti na dana izvagana, jer će Allah pretvoriti u, ma u materiju. Vidjet će se. Vidjet će se, pa će biti vagan. I svaki čovjek će vidjeti ono što se pred njim vaga, šta je teže od njegovih loših ili dobrih djela. Kaže, fehuva fije išetin radije. On će, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, biti u ugodnu životu gdje ugodno će živjeti ovdje Allah nije rekao fehuve fi aishatin rabi ili rabin nego je rekao fehuve fi aishatin rabije on će u ugodnom životu živjeti kažu učenjaci čak taj život sam po sebi će shvatiti da on ugodan za čovjeka mi znamo da čovjek živi na teškom životom dunjalku. Zadesi ga siromaštvo, bolest, iskušenja, e, starost, e, milion nekakvih stvari i pored toga čovjek se bori da što više na dunjalku ostane. Ali u džahennetu će čovjek živjeti jednim ugodnim životem u kojem nema problema, ni siromaštva, ni briga, nikakvih iskušenja. Gdje čovjek samo uživati. Kaže dalje Allah, وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُهُ U prethodnim ajitima Allah govori da postoje na sudnjem dan dvije skupine. Spašeni i propali. Ili vjernici i nevjernici. Nema drugih skupina. Samo kaže Allah farikun fil dženneti o farikun fil sa'ir. Jedna skupina u džennetu, a druga u džennetu. To je podjela na sudnjem dan. To je podjela na sudnjem e, dan. Nema suzdržanih. Kad mene zanima situacija ko se događa, mene izuzimite. Ne svako će pojedinačno odgovarati. Ja će biti džanetlija, ja će biti u džahannemu. Kaže Allah, a ona u koga njegova dobra djela budu laka. Laka. Nema puno dobrih dijela. Kaže Allah o njemu, fe ummuhu havije. Kažu učenjaci, um ovdje, um na arabskom mjestu znači majka. Um na arabskom mjestu znači majka, vi znate neka kaže ummu Abdurrahman neka tu je tako neka ona bila prije predavačica kod nas ovdje da je nagradi u Ljanici um Abdurrahman taj riječ, riječ um znači majka kaže Allah njegova majka će biti Havije ko je Havije kaže ime Džehennem njegova majka će biti Džehennem zašto zato što majka kada uzme svoje dijete prigrli ga a Džehennem će kaže i kako prigrliti Džehennemlju Džehennem će i kako prigrliti Džehennemlju džehennem Če znači, će biti jedan stisak, toplina među njih dvoje. Među čovjeka i džehennemlije. Drugo značenje ajta, fe ummuhu hauje, um se nekada na rastom jeziku koristi za glavu. Za mozak. Kaže Allah, njegova glava hauje će u propast biti bačena. To je dva tefsira u po pitanju ovoga ajta. Prvi, njegova majka će džehennem biti, i drugi, njegova glava će u džahnemu biti. Znači, bit će bačen na glavu u džahnem. Bit bačen na svoju glavu e, u džahnem. Kaže ulema, وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ A da li znaš šta je to havije sa džehennem, to ime od džehennema, kakav džehennem izgleda? Kaže Allah u kakvom opisu? Narun hamije. Vatra užarena. Kažu učenjaci, to je vatra koja je dostigla maksimum svoje topline. Najvruće što može biti. To je havi. Najveći stepen topline koje je vatra e, vatra e, dostigla. Ima muslim prenosi od Ebu Hureta radijallahu anhu da je poslanik alaihi sallam rekao Narukum hadihi eleti yuqidu ibnu Ademe džuzun min sebaine džuzin džuzan min harri džehenneme kaže poslanik ali sam ova vatra koju čovjek pali na dunjaluku je 70. dio džehennemske vatre. Rekao še ashaj poslaniku alaih selam, ja Resul Allah, tako nam Allaha, ona je dovoljna da čovjeka kazni. Tako nam Allaha, i ona je dovoljna. Do, Zamislite da danas neko zapali jednu veliku vatru i baci, baci čovjek u nju. Zar neće to biti dovoljno da čovjek, da čovjek bude? Pa će. Hoće. Ali Allah će čovjeku dati toliku kaznu 70 puta veću od sve, sve vatre dunjalka kada se spojila. Sva dunjalka vatra kada se spojila, džehennemska vatra je 70 puta jača od vatre džehennema. Kaže poslanik sallallahu sallam na, na pitanje ashaba, فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلها مثل حربها kaže džehennemska vatra je vruća od ove vatre dunjaločke 60 puta svaki, svaki svako od tih te toplina je kao njena toplina na dnjaluku. U drugom hadisu kaže poslanik alaihi salam Inne ehvane ehli nari azaben men lehu na'lani jagli minhu ma dimaguhu. U hadis bilježi imam Ahmed kaže poslanik alaihi salam najmanji oblik ili vid patnije u džehennemu je osoba koja će imati dvije papuče od vatre od koji će vriti njegov, njegov mozak. To je najmanji džahnem koji će biti pačen, pačen džahnem. Biće u džahnemu, imaće dvije papuče i mozak će mu vrijeti od topline koja će dolaziti iz tih njegovih papuča. Zamislite sada, da li ko zna koliki će biti džahnemlja u džahnemu? Ljudi u džahnemu neće biti u ovom obliku smo i danas. Allah će ih u džehennem pripremiti na poseban način. Kaže poslanik alaihi selam, sjedište na kojem će se sjediti džehennemlija u džehennemu je kao između Mekke i Medine. Mjesto na kojem će on sjediti. Jedan džehennemlija. Kaže poslanik alaihi selam, jedan zub džehennemlije je kao brdo uhud. Je kao brdo uhud. Jedan zub džehennemlije. To je ogromno biće. Jer zamislite da ovakvog insana kako je danas bačeš džehennemu, za pola sekunde je gotov. Posto prah. Ne. Allah će mu dati posebnu veličinu da osjeti kaznu. Zato kaže Allah, kullama neduđet džuluduhum, bedelnahum džuludan gajreha li jeduku ladab. Kada godim kože prepeku se i propadnu, pregore, kada mi ćemo dati nove kože da osjete kaznu. Jer čovjek kazno ukrao se prema koži. A danas je naše kože da baci čovjeka u vazbu koju mi zapalimo da sam na ruku bez džehennemske vatre, on će za nekoliko minuta biti gotov. Što znači, nema patnije. Ali u džehennemu nema smrti. Što znači, neće biti bačen i poslije pola sata, sat, dan umrijeti. Nema smrti. Kada god dođe do kritične tačke, Allah mu podari novu kožu početka sve. I tako stalno. Tako stalno vječnost. Nema kraja. To je vrlo bitno da čovjek ti znači, shvati koliki će taj džehennem biti, čak poslanik kada je sam nekim hadisma, nisam siguran, navodi da se kroz kožu nevjenika može putovati tri dana. Kako se mu koža biti dugačka, debela. Da se kroz nju može putovati onaj, određen, određen dio dana ili nekoliko dana, kako poslanik kada je sam naveo hadisu, nisam siguran. Znači, to će biti ta ogromno biće koje će Allah subhanahu wa ta'ala patiti e, e, e, u džehennemu. U ovoj suri takođe Allah subhanahu wa ta'ala znači, govori o sudnjem danu i događajima e, koji su vezani za sudni dan, govori vjernicima o podjeli koja će biti na sudnjem danu i da se čovjek pripremi za koju skupinu želi da bude, u kojoj skupini e, želi da bude proživljen, da li sa onima koji će ići u ženet ili sa onima koji će biti e, bačeni u žehennem. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će biti sa, proživljeni sa vjednicima da nas sačuva od žehennemske vatre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.